Antonio Montana Sıkıntı stres dağılıyorum ben anlat diyorsun anlatamam ben Düştüm sürekli en tepelerden yandım sürekli en derinimden Güçlüyüm dedim atlatırım ben bazen olmadı sordum hep neden Hayatımda hepim ve de keder sorsam vallahi anlatamam ben Çıktım semtten gittim ileri hayatımda hiç olmadı geri Bursalarda hep değiştim deri karakter duruş eskiden beri Düşünüyorum bilirsin beni Allah'a şükür olmadım deli En büyük asmım beynimde ama hiç fark etmez inan vallahi En yakın dostum Azrail Her an yanımda hem de kol kola korkmuyorum ben Hiçbir şeyden üçten biri ben sensizim Baba eksikliğini hep hissettim ha ah. Bet belli etmedim hayatımda hiç olmadı bana Aleme inat hep devam dedim Eskiden beri derdime para şimdi tek değil dizimde yara Bahtım harbiden kömürden kara İsen yok tabi şükür hep ona Gerdim göğsümü sürekli bela Şimdi sorsalar tekrardan bana isterdim huzur demezdim para Bu dil dönse de söylesem sana Ne yapayım güzelim anlatamam ben dertten kafam hiç kalkmıyor kızım Hissin sürekli sol tarafımda Şeytan sürekli sağ tarafımda Hangi yol doğru bilmiyorum ben sıkıntı stres bitmiyor kızım sen elimde silah benimle kader Rabbim güzelim anlatamam ben dertten kafam hiç kalkmıyor kızım Hangi yol doğru bilmiyorum ben sıkıntı stres bitmiyor kızım en, en, e, e, en yakın dostum Azrail Her an yanımda hem de kol kola Hem de kol kola Hem de kol kola e, Eksikliğini hep hissettim ha ah, ah, ah, Be belli etmedim hayatımda hiç olmadı bana ne aleme inat hep devam dedim